Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1228. U ravnici na lijevoj obali rijeke Kerulen, koja teče današnjom Mongolijom i Kinom, održan je Kuriltaj, skupština mongolskih vođa. Trebalo je izabrati novog vođu Mongola, nasljednika Džingiskana. Okupili su se Džingiskanovi sinovi i braća, Čagataj, Ogotaj, Temuđe, Belgutaj. Nakon vijećanja za nasljednika je izabran Ogotaj. U jesen 1229. on je postao vladar mongolskog carstva. Nakon njegov njegovog formalnog postavljenja, okupljeni na Kyriltaju, skinuli su kape i bacili su opasače preko svojih ramena. Ogotaj je najvjerojatnije rođen 1186. To mu nije bilo prvo ime. Ono mu se nije svidjelo i uzeo je ime Ogotaj, koja znači gore, uzbrdo. Kao i otac volio je žene, imao je dvije službene supruge. Bio je miran i luka vladar, najpametniji od Džingis Kanovih sinova, ali nije imao sjajne sposobnosti svog oca. Od svih mongolskih vladara on je najviše pio. Ali on nije trebao biti nadaren poput oca. Mongolsko carstvo bilo je na vrhuncu moći. Mongolska vojska gazila je sve pred sobom. Kinu, srednjoazijske narode i države, države na Srednjem istoku. Kada je umro Džingis Khan, njegovo se carstvo prostiralo od sibirskih šuma do Hindukuša, od Žutog mora do Kaspijskog jezera. Ogota je odlučio da mongolska vojska krene još dalje. Na red je došla Europa. Početkom 13. stoljeća Horezmijska država ili carstvo prostirala se na području današnje Srednje Azije, Afganistana, Irana i dijela Iraka. Njezin vladar, sultan ili šah Muhamed II. razmišljao je čak o osvajanju Kine. Onda je 1215. do njega došla vijest da jedna druga sila osvojila Kinu. Riječ je bila o Mongolima Džingis Kana. Navodno je mongolski vladar htio mir s horezmijskom državom, inače prvom velikom islamskom državom, koja mu se našla na putu. Spominje se i navodna poruka koju je Kan uputio sultanu. Ja sam vladar izlaska sunca, vi ste vladar zalaska sunca. Mir nije dugo trajao. Sultan Muhamed dopustio je da jedna karavana pod zaštitom Džingis Kana bude napadnuta i svi trgovci i zaslanici u njoj ubijeni. Reakcija Džingis Kana bila je brza i okrutna. George Lane u knjizi Svakodnevni život u mongolskom carstvu piše. Godine 1219. vojska od 200.000 ljudi u kojoj je bilo i 10.000 opkopara krenula je na zapad pod zapovjedništvom Džingis Kana. Gradovi Horezmijskog šaha drobili su se pred moćnim naletom i šah je bježao pokušavajući spasiti svoj život. U Buhari Džingis Khan korio je prestravljene građane. Ja sam kazna Božja. Da niste griješili, on me ne bi vama poslao. Muhamed II. bježao je pred Džingiskanovim trupama koji su drobile njegovo carstvo. Dio tih trupa vodio i Džebe, jedan od najboljih Džingiskanovih zapovjednika. On je Kanu predložio da se nakon osvajanja u Mongoliju vrati preko Kavkaza. Džebeu se pridružio drugi Kanov zapovjednik Subedej ili Subotaj. Dvojac je preko Irana i Azerbejdžana stigao do vrata Europe. U siječnju 1221. prethodnica mongolskih trupa došla je u Gruziju. Gruzijski kralj, Đorđi III. Laha, okupio je vojsku od 10.000 vojnika i odbio prvi mongolski nalet. Onda su Džebe i Subotaj udarili svom silinom i Đorđijeva se vojska slomila. U jesen 1221. godine mongolska vojska, u tom trenutku jaka oko 20.000 ljudi, prošla je kroz Derbent. Danas je to grad u Republici Dagestan u Ruskoj federaciji. On leži na uskom pojasu između Kaspijskog jezera i Kavkaskih planina. Mongolska vojska tako je ušla u Europu. Početkom 7. stoljeća Hazari su se skrasili u južnoruskoj stepi. Carstvo koje su osnovali bilo je moćno i prostrano, ali u 9. stoljeću njegova je moć počela opadati. U desetom stoljeću carstvo su počeli napadati Pečenezi. Hazari su se onda preselili između rijeke Don i današnje Moldavije. U međuvremenu počela je jačati Kijevska Rusija. Godine 1036. Kijevska Rusija nanijela je poraz Pečenezima. U godinama koje su uslijedile, južna stepa današnje Rusije i Ukrajine bila je bojno polje na kojemu su se sukobljavali rana ruska država i nomadski narodi koji su se pokušavali naseliti na tom području. U tim sukobima svoje interese imao i Bizant koji je pažljivo promatrao što se događa na sjevernim granicama carstva. S vremenom Bizant je uz pomoć Kijevske Rusije Kumane iskoristio kao protutežu Pečenezima. Kumani su bili nomadski turski narod. Krajem 11. stoljeća Pečenezi nekad narod od kojeg se strahovalo, svedeni su na bezopasnu skupinu koja se skrasila u Južnoj Rusiji. Kumani su postali gospodari tog područja. Nazivali su ih još Kipčazima, a Rusi su za njih imali ime Polovci. Kada se mongolska vojska provukla kroz prijelaz Derbent, protiv nje ujedinili su se Alani, Čerkezi i Legzijanci. Kako se to završilo, opisuje Leo de Hartog u knjizi Džingis Khan. Kumani su se također pridružili savezu. Prva bitka Mongola protiv toga saveza bila je neodlučena, ali Džebe i Subotaj nisu namjeravali ostaviti stvari takvima. Suptilnom diplomacijom uspjeli su uvjeriti Kumane da postanu neutralni. Podsjećali su ih na tursko-mongolsko prijateljstvo i obećali su im dio plijena ako se poraze kavkaska plemena. Kada se Savez ugovorio, Džebe i Subotaj s takvom su silinom napali Alane i njihove saveznike da je otpor uskoro bio slomljen. Onda su se Mongoli okrenuli protiv Kumana. Mongolska vojska nanijela je težak poraz Kumanima i počela ih progoniti dok su se oni povlačili prema sjeveru. Početkom 1222. jedan odred Mongola došao je na poluotok Krim. Tamo su stupili u kontakt s venecijanskim i dženoveškim trgovačkim postajama. Poraženi kumani povukli su se prema Kijevu, gdje su zatražili pomoć od vladara koji su vladali ruskim državama. Odgovor na tu molbu odredit će rusku povijest u sljedećih nekoliko stoljeća. Prva snažna ruska država izrasla je oko Kijeva. Knez Jatoslav, koji umro 972. pobjedio je Hazare, povološke Bugare i tako potvrdio svoju hegemoniju među Rusima i okolnim narodima. Kijevska Rusija postala je prava sila pod Svjatoslavovim sinom Vladimirom, koji je vladao 980. do 1015. godine. Ali u 12. stoljeću moć Kijeva počela je opadati, druge ruske države počele su jačati. Godine 1169. knez Andrej Bogoljupski, vladar Suzdalja, napao je Kijev, opljačkao ga i vratio se u svoj grad na Gornjoj Volgi, jer nije smatrao potrebnim zadržati Kijev u svoje vlasti. Godine 1203. isto je napravio i Roman Stislavić, knez Galicije i Vodnije. Vladari tih ruskih država dobili su rano upozorenje o naletu Mongola. Jeffrey Hosking u knjizi Rusija i Rusi piše. Godine 1219. na 1220. mongolske vojske krenule su na Horezmijsko carstvo u Središnjoj Aziji i Perziji. Tada su prošli kroz južnu obalu Kaspijskog mora i prokrstarili Kavkazom i Krimom. Na tom putu sukobili su se u ponskim stepama s kipčazima. Oni su tražili pomoć od ruskih kneževa i upozorili Danas su uzete naše zemlje, u vašu će zemlju doći sutra i uzeti je. Samo su trojica ruskih vladara odlučila pomoći kipčazima. To neće biti dovoljno. Kipčazima ili Kumanima odlučili su pomoći knez Mstislav od Galića, knez Mstislav od Kijeva i knez Mstislav od Černigoja. Nakon što su trojica Mstislava odlučila pomoći Kumanima, Mongoli su im poslali izaslanstvo od desetoro ljudi. Jeffrey Hosking piše. Nakon što su saznali o planu otpora, Mongoli su kneževima ruskim poslali izaslanstvo i objavili – Čuli smo da, odgovarajući na zahtjev polovaca, šaljete vojsku protiv nas. Ali mi nismo napali vaše zemlje, niti vaše gradove, niti smo marširali protiv vas. Došli smo poslani od Boga da ne ratujemo protiv vas, već protiv naših robova i konjušara, poganih polovaca. Sklopite mir s nama. Ruski kneževi odgovorili su ubojstvom desetorice mongolskih izaslanika – Četiri godine prije, vladar Horezmijskog carstva postupio je tako s Mongolima. Njegova zemlja razorena je od mongolskih vojnika. Da stvar bude gora, među trojicom Mstislava došlo je do razdora. Između Mstislava od Kijeva i Mstislava od Galića došlo je do svađe. Dvojica od trojice Mstislava odlučili su nastaviti s otporom prema Mongolima. Ujedinili su svoje vojske s kumanima, zajedno su imali oko 30 tisuća vojnika, okupljenih oko rijeke Dnjepar. Mongoli su imali manje vojnika, ali to je bilo uobičajeno stanje za mongolske vojskovođe i oni su se znali tom stanju prilagoditi. Leo de Hartog u knjizi Džingis Khan piše Džebe i Subotaj brzo su saznali da su brojčano slabiji. Odlučili su se povući. Zaštitnica je pazila na ruske pokrete. Mongoli su sa svojim iskusnim i dobro discipliniranim trupama uspjeli održati takav način povlačenja znatan dio vremena. Devet su dana Mongoli izbjegavali Ruse koji su postupno zalazili sve dalje i dalje od svojih granica. Još su jednom Mongoli poslali svoje izaslanike Rusima, ovog puta da bi prosvjedovali zbog ubojstva svojih deset mirotvoraca. Također su prekorili Ruse zbog njihove želje da ih bez razloga napadnu. Ovog su se puta i zaslanici vratili. Nosili su poruku da Rusi neće biti mirni sve dok se mongolska vojska ne vrati putem kojim je došla. 31. svibnja 1223. u bici kod rijeke Kalke sukobit će se mongolska i rusko-kumanska vojska. Rusi i kumani pretrpit će težak poraz. Jedan od zapovjednika te vojske, knez Mstislav od Kijeva i njegova najbliža pratnja bit će uhvaćeni živi. Mogoli su vjerovali da pri ubojstvu vladara ne smije poteći krv. Kneza i njegovu pratnju zakopali su žive ispod dasaka. Na tim su daskama dok su ruski plemići umirali, Mongoli održali proslavu pobjede. 20 godina kasnije Bela IV. ugarsko-hrvatski kralj skoro će doživjeti sličnu sudbinu. Njegovu zemlju napašće Mongoli. Oni će u Europi biti poznati pod imenom Tatari, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. U osnovi mi kad govorimo o provali Tatara, u biti se radi o Mongolima. Tatari su samo jedno od plemena, a postalo je uvriježen naziv, dakle i u ono vremenu u Europi, a onda i u historiografiji zbog poistovećivanja sa onim grčkim terminom podzemlja Tartar, početku 13. stoljeća kad su provalili u Europu bili su ozloglašeni dakle po divljačkom ponašanju smatrali su ih sinovima podzemlja maltene ono oživotvorenim vragovima i u principu i neka od svjedočanstva govore kada se skuplja vojska recimo da, da, da se suprotstavi njima kaže vratit ćemo ih u Tartar od kuda su i došli. Pojednostavljeno veliki Kan, Džingis Kan je osnovavši, dakle ujedinivši mongolska plemena krajem 12. početkom 13. stoljeća, a ujedinivši ta plemena jednostavno zadao si u cilj osvajanje svijeta. On će biti car svih careva. Prvo smo se našli na, na meti između oslog i kinesko carstvo, a onda je pohod krenuo prema zapadu. Jednostavno, pokorivši većinu azijskih plemena, pokorivši muslimanske države, državne tvorbe, dakle, u prednjoj Aziji, mongolska vojska se našla na rubovima Europe. Smrt Džingiskana je na neki način zaustavila te pohode, međutim njegov nasljednik Ogotaj nastavio je osvajanja, tu je bilo naravno problema kad se radi o tako ogromnoj državi koja pokriva gotovo čitav kontinent. Svaka destabilizacija središnje vlasti uzrokuje dakle pokušaje pobune, pa jednostavno odmah nakon smrti Džingis Kana napad, to jest napad na zapad, to jest širenje Mongolskog carstva prema zapadu nije nastavljeno, jer je trebalo riješiti neke probleme u Kineskom carstvu, jer Kinesko carstvo se bunilo više puta i napokon u 14. stoljeću će se i uspjeti e, svrgnuti mongolski, ajmo to nazvati, jaram i vlast e, u Kini, ali prema Europi će krenuti nakon velikog kurlitaja, to je dakle neka, ajmo to nazvati, sabor mongolskih kneževa koji se održao u Karakorumu, prestolnici mongolskog carstva 1235. godine. Tada je odlučeno da se krene na zapad. Pomalo se je dakle to kretalo, iako treba imati na umu da je već, e, već ranije konkretno 1223. nakon bitke na Kalku, dakle na rijeci Kalk ili Kalić, su ruski boljari bili skršeni, ruska vojska je bila skršena, ali vijest u Europu je došla tek neki 4-5 godina kasnije, da pače, recimo, Ugarsko kraljestvo se tek 1229. konkretno kralj Andrija, susreo s time jer je dio tih boljara koji su bili poraženi tražio zaštitu, azil u Ugarskom kraljevstvu. Godine 1224. u kronici Novgoroda u samo nekoliko rečenica spomenute su vijesti o dolasku Mongola u ruske zemlje. Novgorod će uz Mosku biti jedina veća kneževina koja neće potpasti pod mongolsku vlast. U kronici se ovako spominju vijesti o približavanju Mongola. Zbog naših grijeha došlo je nepoznato pleme, o kojemu nitko točno ne zna tko su, niti odakle su, niti koji je njihov jezik, niti od koje su rase, niti koje su vjere, ali zovu ih Tatari. Sam Bog zna tko su i odakle su došli. Godinu dana prije ovog zapisa vojska ruskih kneževa i kumana izgubila je bitku na rijeci Kalki, to je rijeka na Krimu kod Azovskog mora. Nakon te bitke Džebe i Subota i zajedno sa svojom vojskom vratili su se Džingis Kanu i bili su primljeni kao heroji. U Rusiju mongolske trupe vratit će se 1237. Tada će i ostati u Rusiji. Dok se sve to događalo, Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo polako je slabilo. Pod kraljem Andrijom II. vojna moć kraljevstva počela se mrviti. Andrija II. ima veliki problem u principu jer je s nečim što je već započeo njegov otac, Bela III. A to je dakle, unutar kraljestva došlo je do prenapregnuća takozvanog županijskog sustava uprave, dakle i vojne i porezne uprave i u doba Andrije II koji je upleo se u priče oko križarske vojne i dakle i nekakvih e, europskih razmirica, on se našao u situaciji da nema novaca i mora dijelove tih županije ili čitave županije pretvarati u feudalna kneštva. To s jedne strane mu dakle donosi mogućnost da ima feudalnu vojsku, ali samo do trenutka dok je on dovoljno jak, to je dok ga njegovi vazali, ti kneževi, slušaju. To se već, već dakle, vrlo brzo, oko 1215. će se pokazati da to baš nije, nije sasvim, sasvim realna situacija, pa će 1222. doći do poznatog dakle, sabora na Rakušu donošenje Zlatne bule gdje se uzdiže, dakle, uzdiže jedan dio plemstva, kraljevska pozicija postaje nestabilna u smislu da kralj tada uistinu postaje prvi među jednakima. Dovodi se u stvari i pitanje nasljedstva same krune, kraljevstvo postaje na neki način izborno. Sve, sve to dakle dovodi, e, u principu dovodi Andriju, a onda i sve njegove nasljednike u poziciju da moraju balansirati vlastitu moć i mogućnosti financiranja kako obrane, a tako dakle i unutrašnje organizacije, kroz odobrovoljavanje knezova koji su u principu i najveća, ajmo to nazvati, vojna snaga s kojom kralj može raspolagati. Njegov sin Bela, kada dolazi na vlast 1235. jedan od prvih ciljeva mu je dokinuti takav sustav. Pa onda, mislim, i Andrija je već bio uočio neke stvari da, da takav način upravljanja državom slabi kraljevsku vlast. Stoga on počinje uzlizati ono što se kod nas naziva slobodni kraljevski grad, dakle pojedine gradske općine i oslobađati ih određenih nameta na način da bi dobio od njih trgovačke poreze, da se privuku trgovci, da se privuku obrtnici, da se dakle pokrene kotač gospodarstva i na taj način da kralj dobije financije s kojim onda bi mogao imati ne samo kneževsku vojsku, nego i plaćenu vojsku. Godine 1237. mongolska vojska prešla je srednju Volgu i napala Rjazan. Od tog grada, koji je bio središte jedne od ruskih kneževina, tražili su desetinu vojnika i oružja knez Rjazana, Juri Gorević, odbio je taj zahtjev i zatražio drugih ruskih kneževa pomoć. Pomoć nije došla, Rjazan je osvojen i razoren. Vojska koju je poslao knez Vladimir poražena je kod stjecišta rijeka Oka i Moskve. U sudbinu Rjazana dijelili su i drugi ruski gradovi. Jeffrey Hosking u knjizi Rusije i Rusije piše U Vladimiru mnogi od stanovnika potražili su utočište u katedrali uza Šašća, gdje su živi spaljeni ili sasječeni od napadača kada su pokušali pobjeći. Suzdalj je pretrpio sličnu sudbinu. Opljačkali su crkvu Svete Djevice i spalili Knežev dvor te spalili samostan Svetog Dimitrija. Ostale su opljačkali. Stari monasi i monahinje te svećenici, slijepi, hromi, pogrbljeni, bolesni, ubijeni su a mladi monasi i monahinje, svećenici i njihove supruge i đakoni sa svojim suprugama i njihove kćeri i sinovi, svi su odvedeni u zatočeništvo. Mongoli su zauzeli Smolensk, ali u najbogatiji grad i središte najjače kneževine Novgorod nisu ušli. U jednom trenutku mongolska vojska trebala je čak 18 mjeseci kako bi obnovila svoje redove i sredila opskrbu. Dalje na sjever Rusije nije išla ali Batu Khan mongolsku vojsku poveo je na zapad, prema srednjoj Europi. I opet su se u središtu sukoba našli kumani. Naime, stvar je relativno jednostavno ako se stavi u nekakav povijesni kontekst i proba se hodati u cipelama Bele četvrtog 30. godina 13. stoljeća. Naime, on se nalazi u poziciji da je njemu nužna vojska. On jednostavno svjestan da politika njegovog oca je dovela do toga da kralj nema vojsku, ne može računati na, na vojnu silu, istovremeno te silne povlastice koje su dane dakle knezovima koji bi trebali sačinjavati vojsku, praznik kraljevsku blagenu to jest pune je, i njemu, njemu je potrebna dakle nekakva sila s kojom bi on mogao parirati knezovima i prisiliti ih da slušaju kraljevsku vlast. Tu se tad pojavljuju kumani. Oni su, dakle, 1239. dolaze na područje Ugarskog kraljevstva. Go, naravno, opet se ponavlja glas o tome da, da šta, šta se događa, dakle, već u principu na samim vratima Europe, da Mongoli sve pale, uništavaju, kumani su pobjegli i traže azil. Bela vidi tu prije svega 400 tisuća ljudi i 20 tisuća vojnika. I to konjenika. Što je, dakle, enormna velika dakle, vojna sila, pogotovo što se radi o lakoj, vrlo gibljivoj konjici, što su nekoć sami ugribili, bili, a sad su u principu postali ona klasična teška, teško viteštvo i sad dobiva se 20 tisuća konjenika s kojima se može fantastično operirati, obučenih višnih ratu, vičnih, vičnih gibanju i to je razlog zašto Bela kada 1239. dolazi mongolsko poslanstvo i traži izručenje kumana, e, traži dar za, za svog ka kana, velikog kana, i dakle priznavanje vrhovne moći kana, Bela to odbija, jer ne da mu na pamet se odreći 20.000 tisuća konjenika, a osim toga ti kumani su došli kao, ajmo to nazvat, nezdabošci, pogani, i oni su pokršteni i u tom smislu, dakle, u očima crkve dobiva dakle jednu apostolsku funkciju, a osim toga treba imati na umu da je njegov djed Bela III, jedan od najbogatijih vladara ono vremena Europe. Sam Bela je jak vladar. Dakle, u ugarskoj povijesti, općenito u europskoj povijesti, je velik vladar. I sad takav jedan vladar da se pokori bez borbe nekome, e, to baš ne ide. Jedna od temeljnih uredbi Velike Jase ili zakona koje je donio Džingis Khan bila je da se svakome, bilo suparniku, bilo pobunjeniku, treba dati mogućnost da se mirno preda. U tom slučaju mongolska vojska ne bi razarala gradove i zemlju onih koji su se predali. Ako se pak suparnik ili pobunjenik ne bi predao, čekalo ga je ono što se krilo iza ovih riječi. Ako učini drugačije, što mi znamo, Bog će znati. Iza ovih se riječi krila jasna prijetnja onog tko se ne preda, čekala je osveta za taj čin. Kazne su bile grozne. Povjesničar i geograf Hamadalah Mustafi Kvazini, koji je živio u 14. stoljeću, ovako je opisao jedan čin osvete koje je zapovjedio Huelgu, mongolski kan koji je oko 1250. pokorio područje današnjeg Irana. Huelgu inače nije bio na glasu kao okrutan čovjek. Tada je vojska uzela kralja Gamila za zarobljenika i Turci su brzo njega i njegova brata doveli do kneza, a od grada knez ih je poslao na Hjelgovo visoko prijestolje. Kada su njegove oči pale na njih, bijes navre u Hjelgovo srce i preplavi ga, i njegovo srce postane ratoborno protiv Gamila. Ponovio je Gamilove prijestupe i njegovi su duša i srce onemoćali. Njegov lavoliki duh ga je napustio, i on je bespomoćno drhtao u strahu za svoj život, poput vrbe. Hjelgu je rekao krvniku, brzo mu donesi bolnu smrt. Rezali su meso s njegova tijela i stavljali ga njemu u usta i on je umro u agoniji. Na taj način dan postao za njega crn. Nakon toga njegovi brat rasječen na dva dijela i ljudska su srca ispunjena strahom. Priče o mongolskim okrutnostima išle su ispred njihovih vojski. Strah od takvih postupaka često je dovodio do masovnih predaja. To je i bio cilj širenja takvih priča. Ali predaja nije uvijek značila mir za one koji su se predali. Mongolske vojske nikada nisu bile jako velike. Područja koja su osvajala bila su ogromna. Mongoli nisu mogli riskirati da iza sebe ostave čitave gradove i vojske netaknutima samo zato što su se predali. Zato su mnogi gradovi i države stradali, iako su se predali bez borbe. Drugo poslanstvo koje se dogodilo pred samu katastrofu u drugom mjesecu 1241. nakon što su dakle pale poljski dio poljskih knježevina, je također situacija u kojoj uh, sam Bela ne može odstupiti, jer u tom trenutku već je situacija u Krajestu kritična. Kralj je svjesan šta se događa, pokušava, dakle, pokušava sazvati vojsku, vidi da kneževska vojska kasni, a istovremeno otpor prema kumanima, koji nisu uspjeli preći u te dvije godine na sjedilački način života, unutar krajstva raste. Jedina sila, vojna sila na koju on zasigurno može računati su i kumani, jer je vidio da, da, e, da jedini način je pokušati pružiti nekakav otpor, međutim događa se jedna loša stvar, a to je dakle da će pobunjeni, pobunjen narod je jednostavno ubio kumanskog kneza, što će dovesti do toga da će kumani se iseliti, usput će još popaliti dio ugorske zemlje i kralju će ostati samo da očekuje dakle pomoć svog dakle brata Hercega Kolomana i ostalih ugarskih kneževa da se sakupe na polju ispred Pešte i pokušaju pružiti otpor mongolskoj vojsci. A ono što se dogodilo je da je kraj uistinu do zadnjeg trenutka čekao. U Pešti on čeka, vidi da se okuplja mongolska vojska s druge strane rijeke, ali ne izlazi u sukob. Tek će vojska ostrogonskog biskupa će istrčati, međutim bit će potučena, ali Mongoli će upotrijebiti tu jednu svoju taktiku koju su više puta upotrebljavali, a nažalost europske vojske tome nisu bile vične. Oni kreću prvo u napad, nakon toga iz tog napada se povlačite, ne kreću sa glavninom snaga, samo sa središnjim manjim dijelom. Povlače se i uvlače neprijatelja dublje, e, dakle u, na poziciju gdje su već oni dakle svoja krila osigurali i to će se, to će se dogoditi i tom sukobu pred Peštom gdje će onda se kraljevska vojska krenuti u proganjanje Mongola, međutim Mongoli će preći dakle, na drugu stranu rijeke Šajo i sačekati ih da se kraljevska vojska kod mjesta Mohi, blizu današnjeg Miškolca, u tabori, a onda u, noći i, i drugi dan za sljedeće katastrofe. Subotaj koji je vodio pohod protiv Bela IV. i njegovog kraljevstva rođen je 1176. godine. Bio je sin Kovača. Pridružio se Temuđinu ili Džingis Kanu kada mu je bilo 14 godina. Izrastao je od tako velikog čovjeka da ga većina mongolskih konja nije mogla nositi. U nekim zapisima spominje se da su ga u bitku nosila kola. Bez obzira na to, bio je zapovjednik Džingis Kanove konjice. U ratovima Džingis Kana s njegovim najvećim protivnikom među Mongolima, vođom Merkita Toktom, Subota je bio taj koji je uništio vojske Toktovih sinova. Njemu i Džebeu Džingis Kan je dao zapovjedništvo nad vojskom koja je progonila Muhameda II ta je vojska prodala u Rusiju, uništila vojsku ruskih knezova i na kraju došla u Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo. Nakon poraza Beline vojske na rijeci Šajo, Mongoli su počeli pustošiti Ugarsku. To pustošenje ovako opisuje Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata. Nakon pobjede na rijeci Šaju, zauzeše Mongoli svu zemlju Ugarsku s lijeve obale Dunava. Što nije naroda izginulo od mača i strelica njihovih, razbježa se po visokim gorama, spiljama i šumama, koje su bile pune gole i gladne čeljadi. Mongoli ne htjedoše čitavo ljeto i jesen da pređu preko Dunava, nego čekahu da dozrije ljetina, pa da onda zauzmu preostalu Ugarsku i Hrvatsku, te pođu u potjeru za kraljem Belom. Bela IV. pokušao se skloniti kod svog zapadnog susjeda, Fridriha II. Međutim, njegov susjed iskoristio situaciju. Glavni oslonci kralje vlasti, njegov brat, hrvatski herceg ili slavonski herceg, Koloman, bit će smrtno ranjen. On će preživjeti bitku, iza, izaći će van, ali će se popovlačiti prema Hrvatskoj i u, u Čazmi, u čazmskom kapitolu će preminuti. Jednako tako i dakle, ostrogonski nadbiskup i njegova vojska loše će završiti. Sam kralj jedva će izvući glavu, pobići će i to morat će bježati prema zapadu. Ono što se tu dogodilo je to da je kralj krivo procijenio neke stvari nakon te bitke. Bježi prema Austriji, prema Fridriku drugom od Austrije, Babenbergovcu, Vojvodi čija je vojska bila prisutna pod Peštom, ali nije krenuo u progon i Fridrik II. će to iskoristiti. Jednostavno, slabu poziciju kralja, nepostojanje kraljevske vojske, Fride II. će iskoristiti da jednostavno utamniči kralja i prisili ga da mu, da dakle uz svo blago koje je kraljevska svita vukla, predaje e, na upravu i tri pogranične županije i tek nakon toga pustit će ga. Kraj će nakon toga krenuti prema, prema jugu, prema Hrvatskoj, a tatarska vojska, to je mongolska vojska, će za jedno kratko vrijeme zanimljivo stati. Upotrebit će Subutaj, to jest dakle konkretno Kadan upotrebit će jednu taktiku koja nije bila svojstvena dotadašnjem ratovanju, pustit će kralja da ode, pričekat će i pokušat će konsolidirati svoju vlast u Ugarskoj. Muhamed II, vladar Horezmijskog carstva, uspije izbjeći zarobljavanje nakon što je njegovo carstvo nestalo pod kopitima mongolske vojske ali Mongoli nisu namjeravali pustiti na miru Muhameda II. Dok je god on bio živ, postala je mogućnost da se oko njega okupe pobunjenici. Zato je Džingis Khan u potjeru za Muhamedom poslao tri tjumena. Tjumen je vojna jedinica od 10.000 vojnika. Zapovjednici te vojske bili su Džebe i Subotaj. Muhamed je u travnju ili svibnju 1220. prešao rijeku Amudariju i krenuo prema Nišapuru, velikom gradu smještenom na putu Svile u današnjem sjeveroistočnom Iranu. Za njim su u potjeru krenuli mongolski tjumeni. Taktika korištena u potjeri bila je tipično mongolska. Konjenici su jurili što je moguće brže, zaobilazili su gradove i utvrde, samo su pratili progonjenog. Muhamed II. napustio je Nišapur i krenuo prema Kavkazu. Onda se okrenuo prema Bagdadu pa se opet vratio na put prema Kaukazu. Jedno je velikoj bitci pokušao poraziti Mongole. To mu nije uspjelo. Muhamed II. bio je toliko nepovjerljiv da nije ni slušao savjete ljudi koji su mu htjeli pomoći i savjetovali ga gdje da u planinama Zagros nađe mjesto gdje će pružiti otpor. Na kraju je preko Elbrusa, najvišeg vrha u Kaukazu, došao do Kaspijskog mora. Tamo se ukrcao na brod i došao do otoka u zaljevu Astrabad. Danas je to najvjerojatnije poluotok Ašurada. Tamo je u prosincu 1220. ili u siječnju 1221. umro. I tako je skončao Muhamed II, vladar ogromnog horezmijskog carstva. Takvu su sudbinu Mongoli namijenili i Beli IV. Ugarsko-hrvatski kralj nije namjeravao biti zarobljenik Mongola. Krenuo je bježati prema jugu svog kraljevstva. Na zapadu ga ništa dobro nije moglo čekati. U osnovi e, Ugarsko kraljevstva to će biti kasnija situacija. Ono je uvijek predmet interesa Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, pokušaja da se to kraljevstvo uvuče u sklop carstva i doživjevši dakle, da na samim rubovima od čovjeka koji mu je došao maltene mjesec dana ranije pomoći, doživi da ga, da ga utamniči, shvatio je da je jedini način da se povuče u dubinu svoje zemlje i pokuša se prebaciti do Italije, tražiti izravno papinsku pomoć, ali i carsku pomoć. Dakle, izravno pokušati preko mora pobjeći Mongolima, zato što e, mongolska praksa je vrlo jednostavna. Ukoliko se vladar ne pokori, on više ne živi. I u istinu, u zimu, kada je Dunav zamrzo, Batu Khan je poslao jednog od svojih vojskovođa Kadana, dakle jednog od mogućih nasljednika na, na Kakanovu prijestolju, poslao ga je da slijedi kralja i da ga uhvati pošto poto i uistinu Kadanova vojska, mogolska vojska pustoši i u stopu prati kralja sve do Splita, kasnije Trogira. Kralj prvo se pokušao dakle, posakriti na Rabu, to je vidio da nije baš dobra opcija, potišao u čvrsti klis povrh Splita, tu je također e, se pokazalo da nije previše sigurno, iako se jedna od njegovih čerki upravo rodila dakle, u klisu, koliko, podaci nam mogu govoriti upravo tijekom te opsade. kraj bježi u Trogir. Zašto? Trogir danas se čini to malo čudno, zato što je Trogir u tom trenutku otok. I od tud postoji, ukoliko stvari pođu najgore što može se dogoditi, kralj može brodom prebaciti se relativno jednostavno u Italiju i tražiti papisku, to je carski, carsku pomoć. Nakon bitke na rijeci Šajo, Bela IV. poslao je pismo papi Grguru IX. U njemu ga je obavijestio o dolasku Mongola i o porazu svoje vojske. Stoga vašem očinstvu s pouzdanjem javljamo o nesretnim i tužnim događajima koje smo doživjeli mi i Ugarsko kraljevstvo od najezde tatarske vojske koja je životinskom okrutnošću bjesnjela. Stoga molimo i zaklinjemo neka se podigne briga vaše svetosti u pomoć kršćanskom narodu i neka pruži nama i Ugarskom kraljevstvu savjet i spasonosnu pomoć. Udostojite se svojom ljubavlju spriječiti uništenje svijeta, da se zbog malog zakašnjenja, pošto vuk na prevaru pojede janje, više ne bude mogao pronaći onaj kome bi trebalo pomoći. treba imati na umu da u tom trenutku vojska koja je poslana je samo jedan tumun. To je ono osnovna trupa. 10 do 20 tisuća vojnika. To je dakle nije ozbiljna vojska koja je poslana na osvajanje. Ona je poslana da se uhvati kralja. Ali Kadan i njegove trupe prate kralja u stopu, kud god prođu traže bezuvjetnu predaju, Predaje, naravno ne dolazi, ne dolazi do toga, budući da recimo između ostalog i Zagreb, to je Gradec, štiti, štiti kralja, dolazi do paleža. Ono što će se recimo dogoditi zagrebačkom kaptolu jest da je netom završena crkva Svetog Stjepana kralja u potpunosti uništena. Tatari šire strah, paniku. Postoji dakle i ona kao legenda da praćenju kralja da su došli do grobničkog polja i tamo da se zametnu veliki boj gdje su dakle i Frankapani e, imali određenu ulogu, međutim ti podaci su fabrikat rano novo historiografije nastale na temelju isprava Frankapana koji su pokušavali uveličati svoju ulogu a, dakle u tome u, u, u, tim zbivanjima iako zasigurno ono što je istina Frankapani jesu pomogli Beli Četvrtom u njegovom bjegu jer ne bi bez razloga on 1250. godina izdao više isprava dakle u kojima nije specificirao njihovu E, kakvoću njihove dakle pomoći, ali im je dakle u svakom slučaju uzdigao ih je i potvrdio im nekakve, nekakve dakle povlastice. Mongolska vojska preko Lapačkog polja došla je u Dalmaciju. Njihovo napredovanje bilo je brzo i neočekivano. Kada su došli u blizinu Splita, njegovi stanovnici bili su iznenačeni njihovim dolaskom. Splitski arhiđakom Toma ovako je u povijesti Splitske crkve opisao Tatare ili Mongole. Ti su ljudi maleni, ali prsa su im široka. Spodoba njihova je grozna. Golobrado lice i plosnato, nos tup, a male oči razdaleko jedno od drugoga. Odijelo im je neprodirno a sastavljeno od složene kože te nalikuje ljuskama. Kacige su im od kože ili od željeza. Oružje im je zavinuta sablja, tulac, luk i strelica s oštricom od željeza ili kosti, koja je za četiri prsta duža od naše. Na svoje crno-bijele zastave meću navrh vunenu kitu. Njihovi konji, koje jašu bez sedla, maleni su ali jaki, vikli naporu i gladu. Premda nisu potkovani, penju se i veru po pećinama kao divokoze, a i poslije trodnevnog napornog trka zadovoljavaju se s malo odmora i hrane. Ani ljudi ne brinu se mnogo za svoju hranu, kao da žive od same okrutnosti. Ne jedu kruha, hrana im je meso, a piće konjsko mlijeko i krv. Ti ratnici koji su već svojim izgledom zadavali strah, pustošili su okolicu gradova koji su mogli spasiti samo njihove zidine. Ali ni te zidine ne bi spasile te ljude i kralja Belu IV da jedan događaj koji se dogodio daleko u mongolskoj stepi nije zaokupio sve Mongole. Pa Bela četvrti vrlo vjerojatno ne bi ostao živ, osim ako ne bi pobjegao u Italiju. To je sad upitno e, što bi bilo kad je bilo, ali na sreću Ugarskog kralja i Ugarskog kraljevstva i Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva je dogodilo se ono što je jedino moglo zaustaviti Mongole, a to je potreba da se izabere novi kan. Naime, izvori baš nisu sasvim precizni. Negdje krajem 1241. to je s početkom 1242. umire Ogote po tradiciji koju je ustanovio Džingis Khan, kada umre Khan, svi potomci njegove krvi moraju se sastati u Karakorumu i donijeti odluku ko će biti sljedeći Khan. Naravno tu i Kadan ima svoje, svoje interese, Batukan ima svoje interese, a ima i još jedan, još jedan dakle, Knežević koji će postati Kan, najstariji sin Ogotajev Kujuk, koji je bio iznimno ohol i zbog kojeg je dio te mogolske kampanje i kasnio jednostavno svi u trenutku kada dolazi vijest da je umro Ogotaj, sve tatarske vojske se povlače vrlo brzo se povlače dakle iz područja iz područja koja su osvojili ili, ili, ili pokorili i dakle svi kneževići odlaze u e, sjedište mongolskog carstva na izbor novog kana s time da tu je na mongolskom dvoru postoji dakle jedna spletka dok je majka tog kujka htjela dakle, da njen sin najstariji postane novi kan, Samogota je imao drugog, želio drugog nasljednika, Batu Kan je naravno jedan od onih koji ističe svoje prvenstvo, a zbog toga što je on osoba koja u tom trenutku je najmoćnija vojno, a i najstariji i svi dakle odlaze žure dakle u dubinu Azije i ostavljaju nedovršen posao to će pružiti e, Beli četvrtom priliku, dakle činjenica da se mongolske vojske povlače, da se već tijekom 1242. vrati u Ugarsku i pokuša obnovi, obnoviti kraljevstvo. Tom Arhidjakon u svojoj povijesti Splitske crkve piše da je mongolska vojska u mjestu Sirbi danas je to najvjerojatniji Srb kod Donjeg Lapca, okupila sve zarobljenike, među njima i djecu i onda ih pobila. Mongolska vojska u maršu često se oslobađala svega onoga što je moglo usporiti. Ubijanje zarobljenika bilo je sastavni dio toga. Doduše, Mongoli su znali i pomilovati zarobljenike. Kublaj Khan, mongolski vladar koji je pokorio Kinu i utemeljio mongolsku dinastiju Yuan, 1287. pomilovao je 190 zarobljenika koji su trebali biti pogubljeni. Tada je navodno rekao. Zatvorenici nisu samo stado ovaca. Kako mogu biti odjednom pogubljeni? Bolje je da budu porobljeni i određeni da sitom traže zlato. Kublaj Khan je zarobljenike pomilovao kada je postao vladar Kine. Porobljavanje mu se činilo korisnijim od ubijanja, ali vojska u maršu vjerojatno nije imala tih obzira. Nakon Lapačkog polja, mongolska vojska došla je pod Split i Klis. Na kraju je satjerala Belo IV. među zidine Trogine. Bela je posto svjesan da s jedne strane politika koju je dotad vodio, politika da pokuša naći kraljevsku vojsku, makar to bili i kumani, jednostavno može mu se obiti o glavu. Jednako tako da ona ranija politika, dakle njegovog djeda i oca, svakako nije dobra, dakle dijeljenja kraljevske zemlje i e, uprave županijama pojedinim kneževima i ono što mu se učinilo najlogičnije i najizvedivije je nešto što je već pokušao njegov otac, dakle uzdizanje pojedinih općina na status slobodnih krajskih gradova i njihovo izuzimanje dakle iz županijskog sudbenog sustava, poreznog sustava na način da se tu potakne u tim e, središtima trgovina, dolazak e, stranih obrtnika, općenito da zaživi gospodarstvo i na taj način da se izvuče novac kojim bi se onda kralj mogao operirati i tražiti novu vojsku. Iduća stvar koja mu se pokazala vezano za mongolsku provalu važna i, i za obnovu samog kraljevstva pokazalo se da samo utvrđeni gradovi uspijevaju. Svako nasilje koje je imalo palisade ili bilo onako provizorno zaštićeno, podleglo je. E, Mongoli su, kada bi krenuli osvajanje, ukoliko bi vidjeli da pojedina utvrda zato što je na nedostupnom mjestu, zato što je dobro utvrđena, ne pada, da ne može se osvojiti. Oni nisu čekali da se, da se osvoji, nego bi ostavili manju posadu e, ispod dakle, utvrde, a glavnina vojske bi krenula dalje. Ta utvrda bi se prije ili kasnije predala. Ukoliko utvrda bi bila dovoljno dobro utvrđena, dovoljno dobro opskrbljena, utvrda je mogla jednostavno postati novo središte otpora toj mongolskoj, mongolskoj dakle, e, vojsci. Stoga uz slobodne kraljevske gradove, među kojima dakle nekakav egzemplarni primjer na hrvatskom području je Gradec i njegova, dakle Zlatna bula, je bilo e, uzdizanje, to jest podizanje kraljevskih utvrda. Jedno od njih je recimo bio Garić, pa, pa Medvedgrad u blizini, čak i pojedine utvrde koje su bile u rukama pojedinih feudalnih knezova, kralj ih je jednostavno oduzeo i postavio svoje, dakle, kraljevske kapetane unutra, kraljevsku vojsku, jer je to jedini, shvatio da je to jedini garant obrane i uspostave i održanja kraljevske vlasti u situaciji nekakve, dakle, društvene nestabilnosti. Kada je Ogotaj umro, počela je borba za vlast u mongolskoj državi. Ogotaj je bio sin Džingis Sve mongolske vođe, svi članovi zlatne obitelji, kako su se zvali potomci Džingis okupili su se u Karakorumu. Njegovi ostaci danas leže u blizini grada Karkorina u provinciji Čerengal u današnjoj Mongoliji. Karakorum je izgradio i zidom ga opasao Ogotaj. Sada je trebalo izabrati njegovog nasljednika. Nakon njegove smrti, dugo je vremena kao regentkinja vladala Ogotajeva udovica. Nakon toga vlast je preuzeo Ogotajev sin Gujuk. On je vladao do 1248. Batu Khan i njegova zlatna horda, kako se zvala mongolska država koja je počela nastajati u Južnoj Rusiji i Ukrajini, protivili su se Güjukovoj vladavini. Batu Khan nije sam mogao doći na prijesto jer je majku njegovog oca otelo pleme Merkit, stari neprijatelji Džingis Kana. Ona je puštena iz zatočeništva i oko devet mjeseci nakon puštanja rodila je Jočija, oca Batukana. Glasine su se širile da je Joči zapravo sin nekoga iz plemena Merkit. Zato je postojalo prešutno pravilo da moćni Batu Khan ne može biti vladar, ali može nekoga učiniti vladarom. On će za mongolskog vladara odabrati Mönkea, sina najmlađeg sina Džingis Kana. Mönke će biti zadnji mongolski vladar koji će vladati ujedinjenom državom. Dok se sve to događalo, Bela IV. pokušavao je obnoviti svoje kraljevstvo, strahujući da bi se Mongoli mogli vratiti, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Bela je posto svjesan da s jedne strane politika koju je dotad vodio, politika da pokuša naći kraljevsku vojsku, makar to bili i kumani, jednostavno može mu se obiti o glavu. Jednako tako da ona ranija politika, dakle njegovog djeda i oca, svakako nije dobra, dakle dijeljenja kraljevske zemlje i e, uprave županijama pojedinim kneževima i ono što mu se učinilo najlogičnije i najizvedivije je nešto što je već pokušao njegov otac, dakle uzdizanje pojedinih općina na status slobodnih krajskih gradova i njihovo izuzimanje dakle iz županijskog sudbenog sustava, poreznog sustava i na način da se tu potakne u tim e, središtima trgovina, dolazak e, stranih obrtnika, općenito da zaživi gospodarstvo i na taj način da se izvuče novac kojim bi se onda kralj mogao operirati i tražiti da novu vojsku. Iduća stvar koja se pokazala vezano za mongolsku provalu važna i, za obnovu samog kraljevstva pokazalo se da samo utvrđeni gradovi uspijevaju. Svako nasilje koje je imalo palisade ili bilo onako provizorno zaštićeno, podleglo je. E, Mongoli su, kada bi krenuli osvajanje, ukoliko bi vidjeli da pojedina utvrda zato što je na nedostupnom mjestu, zato što je dobro utvrđena, ne pada, da ne može se osvojiti. Oni nisu čekali da se, da se osvoji, nego bi ostavili manju posadu e, ispod dakle, utvrde, a glavnina vojske bi krenula dalje. Ta utvrda bi se prije ili kasnije predala. Ukoliko utvrda bi bila dovoljno dobro utvrđena, dovoljno dobro opskrbljena, utvrda je mogla jednostavno postati novo središte otpora toj mongolskoj, mongolskoj dakle, e, vojsci. Stoga uz slobodne kraljevske gradove, među kojima dakle nekakav egzemplarni primjer na hrvatskom području je Gradec i njegova, dakle Zlatna bula, je bilo e, uzdizanje, to jest podizanje kraljevskih utvrda. Jedno od njih je recimo bio Garić, pa, pa Medvedgrad u blizini, čak i pojedine utvrde koje su bile u rukama pojedinih feudalnih knezova, kralj ih je jednostavno oduzeo i postavio svoje, dakle, kraljevske kapetane unutra, kraljevsku vojsku, jer je to jedini, shvatio da je to jedini garant obrane i uspostave i održanja kraljevske vlasti u situaciji nekakve e, dakle, društvene nestabilnosti. No ono što je zanimljivo, ako se pogleda karta, raspored tih prije svega utvrda, zanimljivo je da većina utvrda je prema zapadu, nije prema istoku. A zašto prema zapadu? Zato što je postao Bela vrlo svjestan da prijetnja nije samo s istoka, da Mongoli možda će se vratiti, ali prijetnja je vrlo realna, postoji sa zapada gdje je morao se odreći tri pogranične županije. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili Tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Alen Križančić, a u je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.